I Hudik får man rätt. Kan du göra uppgången med det? Ja. I Hudik får man för krona. Kan vi vissla nu tror jag. Ja, I Hudik får man för en krona, för en krona, för en krona. I Hudik får man för en krona. I Bollnäs tar de 1,75 alls. Jag har gjort det rutten. Ja, det är bra. Då kan vi tona i det. Man får garven som gick ut.